Bimila polizia eta jendarme behar izan dira ortengo baionako bestak sirgurtatzeko, prefetak erranduenez beharrezkoak izan dira ez baita gertakari lahirik izan. Orotara mila kontrola egin dira besten ere eta gajaioetan, ogeita amak atxiloaldi ondorioztatuz, eta azkenean ameka pertsona osiperatuak izanen dira gaur lapurketa eta bortizkerik asuentzat. Bestalde, hiru sexu jazarketa senaratuak izan dira bostegun hauetan, bi bortxaketa eta unkitze kasu bat, prokuradureak dioenez kasu bakar batek lotura zuzena du Bayonako bestekin. C'est une euh, victime qui, sur le retour des fêtes, euh, est suivie par un, par un homme non identifié à ce jour, hein, qui s'en prend à elle et, et va l'agresser sexuellement. Orokorrean atxilotze gehiago izan dira orten, kontrolak biderkatu eta azkarrago zigortu baitira bestazaleen desbideratzeak.